ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteze abiri hadiyo isanganiro kaze muri ano makuru yo kuri wa mirongo ibiri na rimwe gitugutu akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira imyaka mirongo ibiri n'icenda irarangiye kuri uyu wa mirongo ibiri na rimwe gitugutu incungu ya demokrasi Melchior Handadaye agandaguwe umugambwe yakomokamwo sahwanya Frodebuka asaba leta y'u Burundi gushira mu ngiro imigambi yo ncungu yasize kuri rigenekerezo kandi Ishyirahamwe hamwe AC genocide riri kumwe namashyirahamwe hamwe abiri y'abavyeyi n'iryo abacitse ku icumu ry’abanyeshuri ngo barababajwe cyane no kubona bankiwe na leta y'u Burundi kuja kunamira babo ku muri ano makuru kandi turagaruka ku ihimbazwa ry'umunsi mukuru wahariwe abageze mu zabukuru hari kuri uyu wa kane muri komine rutegama y'intara ya muramvya ishyirahamwe ryitaho abasaza rigasaba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 abarundi kugira ngo bibagire kahise kabi igihugu caciyemwo banavavanure n'agatima k'amacakubiri tumukurikire uri imbura igihe urimwo uca umenya ingano byifatamwo uha ikibanza yezu agukomeze ntuzonanigwa ubwira kabiri twatumiriwe kuvoma ubumwe mu butatu bw’iranda none nitwava kuri iyi si tuzoja hamwe none kuko ibitunanira ubu ku rugendo turimo muri iyi si y'uburundi kugendera ubwo bumwe kuba hamwe kunywana intambamizi bitubuza n'umutima mubi n'igicumuro ni ukwigungira ko ni kwa gukumira ni ya macakubiri n'iyanzigo ni kwa kutababara abandi kwa kubura urukundo ni rero kugusaba imana idufashe ngo izo ngeso mbi tuzirandurane n'imizi dusaba imana dushobore guharanira ubumwe hagati y'abarundi n'abanyamahanga ntitunanigwe ibihe turimwe mu burundi turabye kahise katumugaje abarundi baragiye mu macakubiri y'amoko barajya mu macakubiri y'intara barajya mu macakubiri y'imigambwe barajya mu macakubiri y'imvukira n'abakuyakuya ntuzukumire umuntu n'umwe yezu murabizi ntiyigeze akumira yarakiza yagira neza byose abanyamibembe abatoza kori abacumuzi abanyasamariya abana abagwaye abasazwe n’amasheta nabasuma yezu yiyegereza bose intambamyi murabizi ntizibuze mugabo tubiri tuvura n'ubupfu tuje hamwe umwe wese n'ubuhinga imana yamuhaye ingabire nayo yamuhaye tuzotsinda intambamyi zitubuza kunga ubumwe gufatana mu nda zitubuza kugendera urukundo hagati yacu no gukizanya none urondere kuvoma ubuvyeyi mu butatu bweranda uheze ubera abandi umubyeyi. batwibukije ko imana ari umubyeyi wa twese none uratumiwe kugira ubwiza nk'ubwiwe ubere abandi umubyeyi utagize ikigongwe nta kazoza uzogira n'uburundi ntibuzogira kazoza tuzoca twama mu njyane twama mu bwicanyi twama mu kwihorana ugize ikigongwe aba ububasha budasanzwe afise muri we tukivuga ibijyanye n'uyu munsi ku irigenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe gitugutu imyaka mirongo irangiye inshungu ya demokarasi igandaguwe eh, leta y'u Burundi irahamagarirwa gushira mu ngiro imigambi yasizwe na perezida melchior ndadaye nko gutunganya umutekano ku Burundi bose kugira ngo n'abahunze igihugu biyumvemo kukigarukamwo n'akamo gaterwa na Pierre Claver Nahimana uyu umugambwe Sahwanya Frodebu inshungu ya demokrasi yakomoka yakomokamo tumukurikire nyine cyubahiro ndadaye melchior yarazanye demokarasi mu burundi ariko burya kugira demokarasi ishoboke hari ibitegerezwa gukogwa ni bimwe dusanga mu migambi nyamukuru yashikirije abarundi hariho ibimaze gukogwa ariko muri ibi by'imigambi yadusigaranye mu gihe leta igira akurikiza izi mpanuro tuza turatanga nta nkeka y'uko nk'ibi tuvuze tuti mu gisata cyerekeye gukingira isi y'uburundi nta nkeka y'uko ibintu bimwe bimwe bishobora gukorwa ko hari ibintu bishobora gukorwa vuba nko gukingira isi y'uburundi ntisubire kumanyagurwa nabi ntisubire kurimwa nabi ibyo ni ibintu bishoboka hari ibintu tuvuga tuti nk'ibi bintu byerekeye gutunganya neza ibyerekeye umutekano abarundi bari hanze n'abari mu gihugu bakumva yuko batekaniwe mu gihugu cabo ibyo ni ibintu bishoboka gukorwa vuba twarabonye yuko mu minsi iheze hariho nk'abantu bari bahungiye hanze nabo bafise ubwoba ibi rero igituma tubivuga ni kubitegera abarundi twemeye kujya mu ntwaro ya demokarasi intwaro ya demokarasi nayo ifise amategeko ubyemeye yuko utegeka mu gihe dukurikije amategeko ya demokarasi umenye neza ko ari byinshi usabwa utabikurikije ntiba ari intwaro ya demokarasi Kuri iri genekerezo kandi eh, imyaka mirongo ibiri n'icenda irarangiye abanyeshuri n'abigisha bari biga mu kibimba bagandaguwe bishwe baturiwe kuri iri genekerezo rero ishyirahamwe AC Genocide Cirimoso ryamenyesha abarundi n'amakungu ko ribabajwe no kubona leta y'u Burundi ngo yajyankiye kumwe n'ayandi mashyirahamwe abiri iry'abavyeyi n'iry'abacitse icumu mu kibimba kuduga kunamira ababo bagandaguriwe ku kwibubu ah, nkuko nayemeje kubibabwira Kirazira akaba abanyeshuri n'abigisha bagandaguwe bishwe baturiwe barenga ijana na mirongo itanu ku bw'ishyirahamwe ase jenoside Cirimoso dukurikire Florence Rutamucero icyo tugomba gushikiriza ni kababaro dufise kubona leta yatwankiye kuja kwibuka bene wacu abo twigana abarezi reka n'ababanyi bapfuye bazira ubwoko bwabo bw'abatutsi kubera itariki ya mirongo ibiri na rimwe wari umunsi mukuru wo kwibuka incungu ya demokarasi hanyuma kuva mu bihumbi bibiri na gatanu gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda twaragenda atankomanzi tariki ya mirongo ibiri na rimwe kubera icyo gihe leta ntiyari ikidufasha muga mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri twaciye tubona twankira ko tudashika kubera bavuye mu z'umutekano turasubira turabibutsa mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na na rimwe baratwemerera muga batubwira ko twogenda turi abantu cumi ico gihe bavuga ko ari kiza ca covid cumi n'icenda no mwaka rero baraturekuye turitegura mugabo buca itariki za cumi n'icenda z'ukwezi kw'icumi niho batubwira ko bidakunda ko tubandanya ahubwo eh, tutazoduga twoja kuyifatanya no kwibuka incungu ya demokarasi mufatiye kuri ivyo vyose muje gushikiriza n'igiki mbona musaba leta y'u Burundi twebwe nk'amashirahamwe ari atatu ko twabisavye twashaka gusaba leta y'u Burundi ko yosubira kuri iyo ngingo ikareka kubuza ibikorwa byo kwibuka ababo ababuza ababo kubera n'ibikorwa bikorwa mu mutekano ntangera ibyo bitegurwa n'ababyeyi n'amasosiyasiyo y'abacitse ku icumu n'ababyeyi ikindi tuyisaba ni uko yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu yasinye yo ku byerekeye agateka kazina muntu n'ubwigenge bwo gushikiriza iciyumviro hanyuma n'ubwigenge bwo kuvuga n'ubwigenge bwo kurekura amashyirahamwe agakora Florence Rutamucero mu ishyirahamwe ase jenoside Cirimoso eh, ku rwego rw'igihugu ibirori byo kwibuka imyaka mirongo ibiri n'icyenda irangiye incungu ya demokrasi igandaguwe eh, bikaba byahimbarijwe ngaha mu gisagara cya bujumbura inama isumba ku zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umunani muri studio za hadiyo isanganiro ano makuru turayabandanya mu gisata cy'ubutungane aho umunyororo wo gufungwa ubuzima bw'iyo bwose indishyi y'akababaro ni miliyoni mirongo ibiri aricyo gihano sentare nkuru y'intara ya makamba yarayikatiye na hayo leona wo ku mutumba rabiro muri komine n'intara ya makamba mu rubanza rw'ikibiriraho ngo kuri uyu wa kane eh, ipikipiki yari asanzwe akoresha ikaba igiye kugurishwa icamunara amafaranga yayo akazofasha umuvyeyi w'umuhisi ari nawe yasabye indishi y'akababaro kurera umwana asigiwe yagiriwe n'icaha cyo kwicisha imbugita biteguye umugore wiwe eh, mukenyezi wiwe Minani Violette hari kwigenekezo rya 17 kuno kwezi kabiri nahayo akaba yaburanye yemera icaha eh, ko yishe nkuko eh, yavyagirijwe n'icariho c'umushikiriza manza wa Republika Himakamba ariko akanahakana ko atari yabiteguye hanyuma agasaba ikigongwe akaba yari yishe umukenyezi wiwe amusanze eh, akaba yamwishe amusanze yubukwe kubukwe mu rubanza nako eh, heza bungira mu gihugu cya Tanzania mu gihugu kibanyi iyo yafatiwe hanyuma agarukanwa mu gihugu cy'u Burundi amakuru twabateguriye kuri uno mutaga turayabandanya ibiro birenga ibihumbi mirongo itanu niwo mwimbu w'ubutare bwitwa twate wabonetse mu mezi atatu ya mbere y'uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu byamenyeshejwe kuri uyu wa kane n'umushikiranganje jeje ubutare n'amasoko ntanganguvu ah, mu kiganiro n'abamenyeshamakuru aho yari kwashikiriza ibyaranguwe mu gice cya mbere cy'uno mwaka umushikiranganji Ibrahim Wizeye bukurikiye akaba yamenyesheje kandi ko ubutare bw'inzahabu bwabandanije bwiyongera tumukurikira harakozwe ibikorwa byo kurabira hamwe n'amashyirahamwe y'ubutare yahagaritswe ko twosubira kugiranira amasezerano atuma umwimbu atuma umumu wese adahomba nazo aha tukavuga nka tanganyika mayiningi eh, tukavuga nka ntega mining. hamwe na rembo mayiningi n'ubu kandi tukaba tukiri ko ibyegeranyo turabifise ariko kandi kuvuga yuko tutarashimishwa n'ibikorwa turiko turakora muri iki gisata niyo mpamvu tukibandanya kugira twese turonke umwimbu yaba abo bagwizatunga baronke n'igihugu kigire gute kironke bidakunze hanyuma tugafata ingingo zibereye ibikorwa by'ubushakashatsi ku butare bw'ibyuma hamwe n'ubutare butari ubw'ibyuma harakozwe ibikorwa by'ubushakashatsi ku butare twita fer muri komine buraza na butezi mu ntara ya gitega na ruyigi harimbwe ibinogo bashoboye gukuramo uburorero cumi bapimye ngo barabe urugero rw'ubwo butare ku bijyanye no gukora ikarata yerekana aho ubutare bwa granite buri mu gice bitiriye rumeza mu ntara ya bururi na kayokwe mu ntara ya mwaro twarashoboye kuzitira ibice bitatu birimo ubutare bwa granite twongera turatora ubwoko indwi bw'ibitandara by'amabuye ku musozi wasaswe tuzopima kubwira turabe ko hoba harimwo eh, ubwo butare twokwita bwa granite. harakurikiranwe ibikorwa byo gucukura ubutare kuri bamwe bacukura bakoresheje uburyo bubayabaye exploitation artisanale ku butare bita truate harabonetse umwimbu naho nyine ungana n'ibiro ibihumbi mirongo itanu n'umunani n'amajana ane na mirongo indwi na bitandatu by'ubwo butare Eh, ku makoperative yashika ijana mirongo ibiri n'ane ahimba ubutare bw'inzahabu muri icyo gice twaharuye bari bamaze gucukura ubutare bungana n'igarama ibihumbi umunani n'amajana atanu mirongo umunani n'icyenda n'ibice mirongo icyenda na bine byumvikane biri umunani n’amagarama. ariko aha tugeze byagume byiyongera ntabwo turi kuri ibyo biro by'inzahabu umushikiranganji Ibrahim uwizeye mu byajeje harimo ubutare eh, n'agataka makuru tuyabandanye leta y'u Burundi ngo iramaze gutera intambwe mu gukingira abageze mu za bukuru nko kuvuza abantu aho nikora bageze mu za bukuru hamwe hamwe no gutegekaniza kazoza abageze muri ivyo bigero bara abakozi ba leta ivyo byashikije kuri uyu wa kane muri commune eh, Rutegama y'intara ya Muramvya n'umunyamabanga ntegayezwa mushikiranganje bwo gushigikirana no mu gihe Burundi bwariko buhimbaza umunsi mpuzamakungu wahari wabageze mu zabukuru bamwe mu baharanira agateka kabo kabo bageze mu zabukuru bari muri ivyo bigero bagasaba leta kongereza umurindi wo gushiraho itegeko rikingira uh, kandi rigateza imbere uwo muco w'abarundi n'inkuru ya Moyize Misago Bamwe muri abageze mu zabukuru basigura ko uwo munsi mukuru ari akaryo ko kubibuka ariko bakamenyesha ko bahanzwe n'ingorane nyinshi zimwe muri zo akaba ari ukunyagwa ibyabo bitewe n'uko batagikomeye badufasha abona ntacyo tucihereza kaba dusangiye amatongo tubana mu ntuzuye mu ngo arashoboye kundenganya igihe bandenganije rero ngaca nitura abashingantahe n'abashingantahe bakabizamo n'akarimbi bakaza bagashinga hanyuma ngaza mbona mu nyuma nyaburimbi bwose abashingantahe bashinze bwose bwaranduwe bwaterewe hariya umunsi mukuru busigura ko umuntu ariko aragereye mu zabukuru wese yoronka uza aramugarukira mu buzima bwa minsi yose twebwe tubayeho nabi nta kidufasha kandi ntacyo twifashisha ngezayo Ferdinand arongo iryo shirahamwe gushiraho bwa mbere amateko abereye aho akarusho abageze mu zabukuru hama ikongera amateko akajana n'ingiro leta rero ahegeze ubu tubashima rwose nk'abageze mu zabukuru eka n'ubushikiranganje bwo gushyigikirana uburanegura nabwo nyene abagereza uburozi abageze mu zabukuru umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji akavuga ko bamaze gutera intambwe mu guharanira ineza y'uwo muco w'abarundi ku kibazo cyo kunyagwa amatongo Posien Hatungimana yizera ko abahuza bagiye gutorera inyishu icyo kibazo. Kuvuza ku buntu bantu nikora bageze mu zabukuru, gutegekaniriza kazoza no kuvuza bageze mu zabukuru baba bari abakozi ba leta. Ntitwokwirengagiza kandi ko hakiriho abakurambere atari bake wamuhimbazwa igenekezo rya mbere gitugutu uko umwaka utashe ukaba watanguye guhimbazwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'umunani uburundi bukaba bwahimbaje uwo munsi mukuru ku civugo dushigikire abakenyezi bageze mu zabukuru mu guhangana n'ibibazo bya misi yose amakuru twabateguriye kuri uno mutagato yarangirize mu ntara ya bubanza habarimye ibipampa bari batanguye kurima mu rukoko ku nkengera y'ishyamba rikingiye bidoga bavuga ko haheze indwi yose barahagaritse kurima kubera amatate yadutse hagati yabo n'ishyirahamwe tanganyika shuga industry ririmo ikikaju kuri uyu munsi wa kabiri bakaba biriwe barindiriye ko ubutegetsi abategetsi bahashika ngo batunganirize barahebura umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'ipampa kojeko agasigura ko bakiriko barabyihweza bamwe mu barimira mu barimisha ibikaju nabo bakavuga ko bafise uburinganire bahawe na leta ni nkuru ya Space Caritas Kabanyana haraheze indwi irenga baba barimo ipampa mu rukoko ku nkengero y'ishyamba rikingiye baba barimo ibikaju mu ishyirahamwe tanganyika shuga indasitiri bose bahagaritse akazi inyuma y'aho bashamiraniye bapfa ayo matongo mu mugambi w'igihugu wo kongereza umwimbi w'ipampa abanyagihugu basaba kuronswa amatongo yagutse mu kiyaya cya gihanga abategetsi babahaye amatongo ari hagati y'ishyamba rikingiye hamwe n'imirima y'ibikaju by'ishyirahamwe tanganyika shuga indasitiri iryo shyirahamwe rikaba ritabyemeye rivuga ko barirengereye ndetse bamwe mu barimisha ibyo bikaju bavuga ko banafise ama hegitari ashika igihumbi n'ijana bahawe na leta ngo bafitiye uburenganzira naho mu barangiriza bavuga ko ari warongoye iryo shyirahamwe ntitwashoboye ku umuyobozi mukuru wa kojeriko nawe akamenyesha ko bakiri ko barabyihweza neza n'aho adatomora ryari abarimyi bazosubira ku kivi abarimyi b'ipampa kuri uyu wa kabiri biriwe kuri iyo mirima bategereye ko izo mpande zibiri zihashika ngo zitature ayo matati zerekana imbibe ariko ntibahashitse abarimyi bakidoga bavuga ko igihe kirima kiriko kirarengana Space Caritas kabanyana ibubanza radio isanganiro Arakoze Space Caritas kabanyana ku isaha zitandatu n'iminota mirongo n’indwi muri studio za Hadiyo isanganiro ni ningaha turangirije amakuru twabateguriye mugire ibihe byiza hiwanyu